Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći hadis babu mađa fi, uh, fi uh, thumi wal basali wal nahvihima poglavlje koje, koje je došlo o uh, bijelom luku i crvenom luku i njima sličnom. 114 hadis, hadisu rabija ašar Badel Mije. 114. hadisa. An Jabir ibn Abdullah radijallahu anhuma, ani nebi sallallahu alaihi wa sallam, kal, od Jabir ibn Abdullah radijallahu anhuma se prenosi da bi rovisnik sallallahu alaihi wa sallam rekao, men ekele thumen, au besala, fel ja'tezilna, au li ja'tezil mesđidena, val jak'ud fi bejtihi. Kaže, ko pojedi bijeli luk ili crveni luk. Thum je bijeli, a besel crveni. Felja tezilna, neka nas, neka nas se kloni. Ili od, od ravije preneseno, eh, lija tezil, evo lija tezil mesčidena, neka se kloni našeg mesčida. U ali jako od fi bejtih, i neka sjedi u svojoj kući, neka sjedne u svojoj kući. Odnosno, neka ne dolazi u mesčidu. U nastavku kaže Bo utije bi qidrin fihi kadiratun min bukulin feveđede leha riha pa kaže došli su pred poslanika sallallahu alim sallam sa posudom u kojem je bilo stavljeno ovaj, zelenla biljki zelenih povrća min bukul Znači bukul, znači to su ovi, ovi uh, povrće kod nas, to uglavnom zove, znači što, što se posije i raste na, na zemlji. Kaže, feveđe de leha riha, pa je, pa je poslanik sallallahu sallam osjetio miris, on su neugodan miris. Fese'ele, pa je opitao šta je ovo. Fa uhbere bima fihi min el bukul, pa obaviješen šta je stavljeno u to jelo, <clears throat> vjerojatno od povrća, šta je stavljeno od od uh, biljki, od povrća. Pa je on rekao karribuha. Pa je on rekao ilabadi ashabihi. Pa je on rekao jel, stavite ih, dajte nekim od njegovih ashaba koji su sjedli sa njim. Da njima daju, da oni jedu. Felema ra'ahu kerihe aklahu. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sallam vidio znači, šta je u toj posudi, on je onaj nije htio da jede, nije volio da jede to. A naravno, ovaj, to je prizvalo reakciju kod tija shaba, kad se oni da on neće da jede, on se konta, ali nešto nije u redu, ili da ima harama u tom, ili da nešto nije dozvoljno. Pa on je onda njima rekao, fekale, kul, fe inni unađi men la tunađi. Rekao je to masabu koji mi je dao jedi, jer ja razgovaram, došaptavam se, odnosno u namazu, u ibadetu, sa onim sa, ti, sa kim se ti ne razgovaraš i ne da, da šaptavaš. Misli, si znači u namazu sa Allahom Đelešanu. Odnos hoće da kaže, ako bi jeo to i osjetio se neugodan miris, ne bi mogao da, da, da, da čini mi badet. E, vjerojatno se ovdje, znači misli se ovde na dobrovni badet koji radi poslanik Salam Salam. me da dodamo još jedan e, hadis, a to je 115. Anđabir od istog ravi, Ena nebija sallallahu alaihi wa sallam kaal. Da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, znači opet rivajet mu tefakun alaihi, men ekele el besal, au thume au kurrathe, fela jakrabenne mesđidena. Onaj ko pojedi crveni luk, ili bijeli luk, ili prasu, fela jakrabenne mesđidena. Neka se nikako ne, približ, ne približava našem mešćidu. Fa innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu banul insan. Jer zaista se melec, zaista je melecima neprijatno, uznemirava meleke ono što uznemirava, čega što uznemirava i i e, potomke insana. Ono što zijeti uznemirava meleke, uznemirava uznemirava E, uznemirava i, i e, uznemirava meleke, pardon, ono što uznemirava e, potomke insana. U rivajetu kaže Benu Adem. Benu insan, potomke insana, potomke, Benu, potomke Ademe, isto je to isto značenje. Znači, to je tek sad iza. Pojenta ovdje da je dodato u ovom rivajetu, znači, imamo uh, uh, crveni luk, bijeli luk i prasu. A u gornjim je bilo spomenuto crveni bijeli luk. I ovdje je došla, je, u ovom drugom hadisu došla fela jakrabenne, e, znači e, ima tekid jakrabenne, znači e, neka nikako se ne približava našem mešćinu. Zabrana. Znači ovdje u hadisu je riječ o Adis govori narodno o tome da osoba koja pojede neko od ove tri spomenute tri, tri spomenute vrste luka ili zeleni ali u svježem obliku znači svježem, a ne prokuhanom prokuhano, pojesto od ovog druga bilo šta, nema smetni jer ne ostavlja neugodan miris nego se misli kada se svježe pojede da osoba ne treba da ide u mešćid zbog ružnog, neugodnog, odvratnog e, mirisa koji ostavlja koje ostavlja to jelo koje se pojede e, kada se pojede naravno u svježem obliku. E, znači hadis nam prvenstveno govori o to, znači od zabrani odlaska u mešćid onome onome, jer u hadisu dođa fela jakrebene, neka nikako se ne približava našem mešćidu. Zabrana odlaska u mešćidu onome ko pojede bijeli, crveni luk ili prasu. Drugi propis je to da se ovome pridružuje pod isto značenje svaka vrsta drugog neugodnog i ružnog ogavnog mirisa. <clears throat> Poput čega? Poput ovih eh, malo jačih pušača, oni koji puše mnogo i osjeti se znači, jako ružan, neugodan ovaj, smrad od, od cigari, svejedno na rukama ili iz usta, nije bitno tako da je zijeti klanjača potpada pod isti propis ako je neko jel, neko, ne, e, ne konzumira duhan mnogo pa se ne osjeti ovaj, jak neugodan miris e, znači ne potpada propis ali oni koji su ovaj koji su žešći pušači da tako kažem jel, koji puno puše na dan jednu kutiju ili dvije, a nema sumnja kod njih se osjeti, znači ja, ja mnogo se osjeti. E sad onda je nastaje problem, znači pošto od puši stalno, konstantno puši, ispada vetra, nikad odlazi da klanja, tako. To, nama, to, nama, to njima tamo dobro i dođe, jel? I još ti bude, imam, dođe i on, i on, i on bude od tih uz, uz objeđenje da je da je mekruh, a i to, kaže, nema dokaza. Znači, ovdje e, dolazak klanjanja u mešidu, misli se na klanjanje u džematu, naravno. Uh, o, e, ako osoba e, namjerno pojede ove stvari da ne bi išla da klanja u džematu, to je haram. Znači, ima grije zbog toga. Znači, ne smije biti ciljano. Uh, pojašena ovdje u hadisu i e, mudrost i pozad, pozadna pojenta zašto je zabran da se dolazi, znači, zato što se time zijete i meleci i klanjači. E, zijete se meleci, što znači da meleci budu u mešćinima, dođu i oni, klanjaju, dođu i oni u džematu, klanjaju. Da li se ovaj propis odnosi samo na mešćide ili i na klanjanje u džematu van mešćida? Da recimo sad mi ovdje klanjamo kao ni u mešćide i neko donese luka i nadari se dobro, najedi se, najede se dobro. Ona. Jede ko jabuku i krušku, onaj, onaj crveni luk. Svako ja, kaže, naviku. Znači, ono Ima i korisni stvari, ja. Da otjera meleke, ja. Ovaj, naravno, e, Ibre, znači ovdje e, što je spomenuto, znači, se približava mešćidu, misli su mešćidu, zato što se uglavnom mešćidu klanja u džematu. Uh, ibret je znači uh, e, ezijećenje meleka i ljudi koji klanjaju džematu. Svijedno klanjali u mešćidu ili van mešćida. Spominjanje mešćida je ovdje zato što se uglavnom u džematu klanja u, džemat, e, u, džemat klanja u mešćidu. A misli se u stvari ezijet koji se nanosi klanjačima koji stanu jedan do drugog i klanjaju zajedno. A to se, a to se dešava i u mešćidu i van mešćidu, bilo gdje se klanja u džematu. Pa znači osoba kada se našla u takvoj situaciji da se negdje klanja u džematu van mešćida, a ona je pojela tog luka, jednog od vrste luka, ili nešto drugo da je pojela, ili da je negdje radila, negdje na nekom mjestu, pa ovaj, neugodno mirše. Ovaj, I da ona izbjegne klanjanje u džematu i naravno uspojašnjenje ljudima zašto izbjegava, znači u teme, e, to je ispravnije i propisano i znači potpada to je propis da li imao je haram uopšte da pristupi namaz da klanja sa njima ako će ih je zijetiti u namazu. <clears throat> E, a ovo naravno govori jednoj bitnoj stvari, a to je bilo koji e, vid ezijeta uznemiravanja na bilo koji način u namazu, čime se, e, čime se vjernici, klanjači odvode i umanjuje se njihova skrušenost i prisjebnost, prisjebnost, prisutnost u namazu, je potpada pod ovaj propis. Također hadis, ovaj, to su mnogi učenjaci na glas, hadis ne ukazuje da je zabranjeno jest crveni, bijeli, luk ili prasu. A onda je istovremeno ovaj hadis ili ovi hadisi u ovom kontekstu, oni su dokaz onima koji kažu da nije vađib ići da klanjanje u džematu. Jedan od jačih argumenta. I čak možda najjači argument. Zašto, kako? Jer kažu da je vađbić klanjati u džematu, onda bi bilo zabranjeno jest uh, u svježijem stanju ove tri vrste luka. A onda njima džumhur odgovara, kažu da to nije tako. Zašto? Pa da je, da je to tako, znači, onda bi ispalo po toj logici, po toj logici ispalo, znači, da onaj koji ide na putovanje u toku Ramazana, došla bi zabran da ljudi putuju u toku Ramazana. Što je, ako putuju u toku Ramazana, može da ne posti. I onda nije dozvoljeno u toku Ramazana putovati, Jer ako ode, ode tok Ramazana putuje, znači može da ne posti. A važe bi da posti. Na, kažu to isti prop. Sa njemu je dozvoljeno tok Ramazana da putuje i da koristi olakšicu ostavljanja posta. A tako isto osobi da pojede luk, da pojede luka o, jedno od ove tri vrste i u tom slučaju kada pojede, da ne mora otići u meši da klanja. Da ima razlog zašto, da, da, zbog čega da izostavlja da izostavi klanjanje u džematu. E, ovdje se naravno izuzetak pravi u tome ako nekom to postaje hile, sredstvo, metod, kako da, da mi iđe ovaj propis, da neko namirno znači, pojede i da ima opravdanje zašto ne ide klanjati recimo u džematu, zato što je pojeo od luka, da mu bude to cilj namjera ili e, da mu bude cilj namjera da putuje za Ramazan kako ne bi postio za Ramazan. Uh, bude u namjer da ode da ode negdje u turizam, da ode u neku drugu zemlju i onda koristi tu olakšicu uh, uh, olakšicu ostavljanja posta za Ramazan, pogotovo recimo ljetnim danima. Čito Ramazan ode negdje u turizam, hoda, obilazi Dunjaluk, zemlje, radi Ibreta i ne posti čito Ramazan. A onda dođe, kratki dan dođe za vrijeme zime i preposti sve te dane. Znači, ako ima, znači, na njegov nije, tako ima tu namelju, namjelu, namjeru, namjeru znači korištenja olakšice putovanja ili namjeru dozvole jedenja jedne od ove tri vrste luka sa ciljem da ne radi izvršava taj vađb. Onda to potpada pod grih, da mu nije dozvoljeno. Da je grešan zbog toga, a grešan je zbog te namjere, znači, a dozvoljeno da koristi tu olakšicu. Po većini učenjaka, neki kaže da nije dozvoljeno da mi koristi. Ali ispravno da je dozvoljeno iz razloga, znači što šerijski tekst ukazuje. Andalusam. Andalusam Andalusam Andalusam